Alam ko na ngayon kung sino ka, Alexa. Iha, hindi ka bagay sa anak ko. Wala kang Chinese blood. At wala ka rin ipagmamalaki. ma'am? Nalaman ko na rin na scholar ka pala. Kaya nakakapag-aral ka sa isang kilalang university. Gusto mo makapagtapos, di ba? Opo. Pwedeng pwede. Sa isang kondisyon. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Ang nakaraan Naging masigasig sa panliligaw si Calvin. Pagkakatapos ng klase ni Alexa, inihahatid niya ang dalaga. Subalit na natiling lihim yun sa kanyang taay. Tanging ang best friend niyang si May ang nakakaalam ng lahat. Samantala, hindi lihim sa mama ni Calvin na may nililigawan ng anak. Iyon nga lang, may standard na dapat sundin si Calvin pagdating sa babaeng dapat maging kasintahan. Bagay na ikinababahala ng binata. Charo, dahil sa kabaitang ipinakikita ni Calvin, magiging ipokrita ako kung sasabihin kong hindi nahuhulog ang loob ko sa kanya. Totoong pinasasaya niya ako. Lalo na kapag kasama siya, iba ang kaligayahang dulot noon sa puso ko. Masaya at makulay ang mundo ko Bakit hindi ka pa natutulog, Alexa? Hindi pa po ako inaantok pa eh. Ay, bakit? May gumugulo ba sa isip mo, anak? Po? Wala po pa. Ah, kilala kita. Alam ko kapag may problema ka. Wala po akong problema. Anak, tatay mo ako. Ayoko na nakikita kang malungkot. wala po talaga pa. <sighs> Wala talaga? O sige, magpahinga ka na, ha? Mm. Mauna na po kayo pa. Oh, sige. Maaga pa kayong gigising bukas. Eh, matulog ka na rin, ha? Eh, sana naman hindi tungkol sa pag-ibig yan, anak. Hindi mo kailangang magmadali. Bata ka pa at marami ka pang panahon para sa bagay na yan. nagtatago sa papa mo? Ayoko lang kasing magalala siya, May. Eh, paano kung sa iba pa niya malaman? Bahala na. Saka, hindi pa naman kami mag-on officially ni Calvin. Ano? Fling-fling lang? Hindi, no. As in, hindi ko siya sinasagot. Pero, Beshi, alam mo yung panliligaw, parang homework yan. Bakit naman? Dapat kasi sa bahay ginagawa, hindi sa kalye at hindi sa school. <laughs> Hmm, ewan. Di ba tama ako? Dapat sa bahay kanya nililigawan para nakilala rin siya ng papa mo. Ikinahihiya mo ba si Calvin? Gwapo naman siya. Kunwari ka pa, kahit binastos ka niya dati, hindi ka nakatanggi ng magpakit siya sa'yo. Kasi ikaw man kinikilig sa kanya, sinisecret mo lang. Calvin, bakit hininto mo tong kotse mo? Tsaka anong lugar ba to? Parang wala ka anong tao. Ayaw ko lang na merong istorbo. Calvin, kung ano man ang nasa isip mo, walang ganyanan ha. Ah. Cool ka lang, Alexa. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Pero, bakit pinark mo ang kotse mo sa ganitong lugar? May sasabihin ako sa'yo. Kaya trip na trip kitang lokohin noon. Kasi ang totoo pala, ikaw ang babaeng magiging dahilan para maging wild ang puso ko. Wild talaga? Alexa, I love you. Love din kita. Ano pa nga bang sasabihin ko nang tanungin ako ni Calvin? Edi, ang magpakatotoo, Charo naging kami ni Calvin. At iyon na siguro ang pinakmasayang araw ko, kahit pa naroon ang pangamba at pag-aalala. Tol, congrats! Kayo na pala! <laughs> Oo, Tol. Teka, paano mo nalaman? Nagtanong ka pa. Di ba nag-update ka kagad ng status mo sa FB? in a relationship ka na. At syempre, kay Alexa yun, di ba? Uh, <laughs> oo, bakit? May iba pa ba? Eh, meron nga ba? Wala. Oh. Tol, ngayon lang ako naging happy ng ganito. <laughs> Hindi naman si Alexa ang first girlfriend mo ah. Oo, kaya lang siya lang ang minahal ko ng totoo. oh, di nga. Jake, hindi ito trip lang. Nakakaingit ka naman, besh. Bakit? Eh, kasi may jowa ka na. Ako hanggang ngayon, nga nga. Eh di humanap ka. Hmm? Saan ako hahanap? Sa Facebook? Mga poster na chinitong nandun. Hindi naman talaga chinito. Kundi ang totoong mukha, mukhang prinito. <laughs> Ikaw talaga. Malay mo, may dumating. Eh, kailan? Bes, lagi mahaba ang traffic sa EDSA. Buti sana kung dumating siya sa tamang oras. Kung magsalita ka naman, para bang matanda ka na. Beshi, tiwala lang. Hindi mo pwedeng i-deny sa akin, anak. Alam ko na may girlfriend ka na. <laughs> Wala po akong dinideny, ma. Pero, hindi mo pa siya pinapakilala sa akin. Kailan ba? <laughs> ma, nagmamadali po kayo eh. Is there anything wrong? Maliban na makilala kong babaeng minamahal ng aking uniko iyo. <laughs> no, ma. Maybe it's not the right time. Bakit nga? May problema ba? Bakit hindi mo siya hinaharap sa akin? problema? Baka kasi... Ay, eh, huwag mo nang isipin yun. Calvin, gusto kong malaman. Huwag na. Basta ang isipin mo, Alexa, mahal kita. Oo, at yun ang nagpapasaya sa akin, kaya huwag ka na malungkot. <laughs> smile ka na, kasi mas cute ka kapag nakasmile ka. <laughs> Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pinapangiti mo ako. <laughs> Kasi nga, gusto kong makita na nawawala yung mga mata mo. Lumiit na husto, oh. Alam mo ba, Alexa? Naisip ko, ang bobo ko. Oh, bakit naman? Kasi ako ang nag-iisang bobuo ng buhay mo. <laughs> Nako, ang luma mo. May pick-up lines ka pang nalalaman. Meron din ako. Sige nga. Sana, Calvin, sa relasyon natin, kayahin mong ikot ng orasan. Bakit? Para laging pakanan at walang kaliwaan. Nagpasyal po kayo. Para makausap ka, Jake. Tungkol po saan? Kay Calvin. Alam mong may girlfriend siya, di ba? Opo, tita. Magdadalawang isip siyang ipakilala sa akin. Kaya ako nang gumagawa ng paraan para kilalanin siya. Pero... Alam mo na siguro ang ibig kong mangyari. That's why I'm here. Gusto niyo samahan ko kayo para makilala siya? Oo. Di ba kaya mong gawin yon? Sino po sila? Mama ako ni Calvin. Po, ah, tumuloy po muna kayo. Hindi na. Okay na ako dito sa pinto. Gusto ko lang makilala ka. Alexa, right? Ah, opo. Alam ko na ngayon kung sino ka. Iha, hindi ka bagay sa anak ko. Wala kang Chinese blood. At wala ka rin ipagmamalaki. Ma'am? Nalaman ko na rin na scholar ka pala. Kaya ka nakakapag-aral sa isang kilalang university. Gusto mo makapagtapos, di ba? Opo. Okay. Pwede naman yun sa isang kondisyon. Po? Best friend ko ang isa sa board director ng eskwelahan. Kung hindi mo lalayuan ang anak ko, kaya kita ipatanggal. Sa pagiging scholar mo, di ba gusto mo makapagtapos? Alam mo siguro ang dapat mong gawin. Ang hadlang ay hindi nawawala sa nagmamahalan. Tulad ng isang bangka na lumulutang sa gitna ng karagatan bago makarating sa patutunguhan. Dapat sagupain ang malalaking alon at kailangan itong malagpasan. Ano ang gagawin ni Alexa ngayong pinamimili siya ng mama ni Calvin? Handa ba niyang kalimutan ang pangarap para sa pag-ibig? Mga kapamilya, huwag ang sundan ng mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.